također, ako pogledamo islamske principe dobročinstva i odnos koji nam naređuje islam prema komšiji, to je zas, zasigurno nešto što velik broj nas nije svjestan. A šta je komšija? Šta je podpomaganje komšije osim uvezivanje jednog društva, jačanje temelja jednog društva? Kada imate dvojicu komšija koji se pazi, pa dvojica ovdje, pa dvojica ovdje, pa dvojica ovdje, čitava čaršija, Pa čitava čaršija živi u harmoniji i miru i sreći. Kada se ljudi poštuju. Ova naša vjera negira vjerovanje onome ko ne pazi na komšiju. Negira mu vjerovanje. Mi dosta puta slušamo te hadise, ne znam kako, umišljeni nekakvi, kao da se na nas ne odnosi. Kao da se na nas ne odnosi. Allahu poslani kaže, ne vjeruje u mene i ono čime sam ja došao onaj ko zanoči sit, a njegov komšija gladan. A on to kaže zna, ako zna. Ne vjeruje. U drugom hadisu vjerodosnovnom kaže Allahu poslanik Wallahi la yu'min takumi Allaha ne vjeruje. Ne gira Boži poslanik da neko, ne, da neko vjeruje. Ne gira. Pa tri puta to ponavlja. Kažu Allahu poslanik, ko to ne vjeruje? Gde nam kaže, gde nam ga opiši? kaže, ne vjeruje onaj o čiji ruku i jezijeta nije siguran njegov komšija. Čako tvoj komšija nije siguran od tebe, onda postavi sebi stotinu upitnika na osnovu ovog hadisa da li ti vjeruješ. Allaho poslani kaže Ebu Zerru, Ebu Zerre, kada kuhaš varivo i čorbu, dodaj vode, pa odnesi malo i komši. Pogledajte tog poslaničkog metoda, koji metod olakšavanja. Mi dosta puta ljudima haram ovo, haram ono. Haram vako, haram nako. Nema, pogledajte Kur'an, pogledajte poslaničku metodu, u velikom broju slučajeva ako nešto zabrani, da, zamijenu za to. Pogledajte ovdje, ne kaže Allah poslanik kada kuhaš čorbu, čorbu se stavlja i meso, i krompir, i svašta. Nije rekao dodaj mesa pa odnesi komši. Nama traži da mesa staviš u čorbu. Mi ne stavljamo ni vode, kamo li mesa. Ali pogledajte ove metode poslaničke vode. Poče smo gurneš onu tavu koja je bilo dopala, nek se napuni do vrha, još malo proključa i pola komši pola tebi. Opet pola tave imaš. Kako si bio u početku pošao kuhati. Ali je problem u bolesti srca, jer je nama i voda sad skupa. I teško nam je i to uraditi. A zamislite da imaš komšiju. Danas on tebi pokuca donese tanjir, ti sutra njemu i tako. Da li bi se ti bojao da će ti taj komšija nešto ukrasti? Ili da će te ezijetiti? Ne može, stid ga je. Svaki dan je ovaj komšija donosi nešto. Samo kada bi živjeli, kažem, po islamu. Također, moram ovo spomenuti zbog bitnosti, iako moram skraćivati, znači mnogo toga je što želim da kažem. Koliko je mjesto komšiji? Kaže Allahu poslanik, dolazimo i pričaju za ženu. Kaže, ima u nas žena koja dobrovoljni namaz mnogo klanja, mnogo sadake udjeljuje i mnogo posti. Ali jedino je to mahanu, vrijeđa komšije jezikom. Šta bi mi rekli za tu ženu? A evo imamo drugu ženu koja malo klanja, malo posti, malo udjeljuje sadake, ali fina s komšijama. Šta bi mi rekli koja je bolja? Ali hajmo biti otvoren, nemoj sad da glumimo. Svi bi mi rekli da je bolji musliman ona koja puno posti, koja klanja i koja udjeljuje sada. To što vrijeđa komšija, šta fali, šta ga vrijeđa komšija, zadnja rupa na sviranju. Kaže Allah uposlanik za onu koja vrijeđa komšiju, a puno klanja, dobrovoljni namaz, puno posti i puno sadake daje. Kaže, džehennem. A za onu koja malo posti malo klanja i malo sadake daje, ali ne vrijeđa komšiju, kaže džennetlija. Ste vidjeli poslaničkih parametara? To su poslanički param i to je islam. Ovo što mi prakticiramo, što mi imamo svoje vizije, svako svoju viziju nek preispita izvaga vagom Božih poslanika, ali i salatu wasalam. Ono što bude ispravno, alhamdulillah, što ne bude s tunim pričama za djecu, baci pola nizvodu, pola sebi ostavi završena stvar. Mm -hmm.